25 skirsnis Jis pakratė galvą. Šerikas sako, kad jūsų arklys labai pailsęs. Suliktai žodžiais jis prabilo. Jūs manote, kad tuo arkliu nebus galima važiuoti rytoj rytą. O ponė, jam reikia bent dvi dienas palsėti. Jis paklausė. Rodos čia yra pašto kontora. Tai, ponė. Šeimininkė jį nuvedė į tą kontorą. Jis parodė savo pasą ir pasiteiravo, ar galėtų dar šiąnakt grįžti atgal į pajūrio Montreilį pašto karietą. Vieta šalia paštininko dar buvo neužimta. Jisai ją užsisakė ir užsimokėjo. Pone, tarė kontorininkas, tik nepavėluokite, karieta išvyksta lygiai pirmą valandą ryto. Tai atlikęs jis išėjo iš viešbučio į miestą. Araso jis nepažino, gatvės buvo tamsius ir jis ėjo akiplotu, tačiau kažkodėl atkakliai nesiteiravo praeivių kelio. Perėjęs Krenšono upeliuko tiltą atsidūrė tokiame siaurų gatvelių labirinte, kad paklydo. Kažkoks miestietis ėjo su žibintuvu. Truputį pasviravęs keleivis ryžosi kreiptis į tą miestietį, pirmą apsidairęs aplinkui, lyg bijodamas, kad kas nors neišgirstų, ko jis ruošiasi klausti. Pone, tarė jis, pasakykite susimildamas, kur čia teismo rūmai? Jūs turbūt ne vietinis, ponė, atsakė miestietis, jau senyvas žmogus. Kągi, eime su manimi. Aš kaip sykis einu į tą pusę, kur teismo rūmai, tikriau sakant, prefektūros rūmai. Mat teismo rūmai šiuo metu remontuojami ir teismo posėdžiai laikinai vyksta prefektūroje. Vadinasi, ir prisiekusiųjų teismas ten posėdžiauja. Žinoma, ponė, matote, dabartinis prefektūros pastatas iki revoliucijos buvo vyskupo rūmai. Monsignoras de Konzijai, kuris 82 metais buvo vyskupu Ten įruošė didelę salę. Toje salėje ir vyksta teismas. Pakeliui miestietis jam tarė. Jeigu ponas norite dalyvauti kokioje nors byloje, tai jau truputį vėloka. Paprastai posėdžiai baigiami šešiomis. Tačiau, kai jie įėjo į plačią aikštę, miestietis jam parodė keturis apšviestus langus tamsiame didžiulio pastato fasade. Dievaži, ponė, jums pasisekė, dar nepavėlavote – Matote tuos keturis langus, tai prisiekusiųjų teismas, tenai šviesu, vadinasi, dar ne viskas pasibaigė. Byla bus susitęsusi ir paskirtas vakarinis posėdis. O ką, jūs domina šitą bylą? Ar jį kriminalinė? Jūs iškviestas liudininku? Jis atsakė, aš ne dėl bylos atvykau, man tik reikia pasimatyti su vienu advokatu. Ak, šitaip tarė miestietis. O antai ir durys, ponė, tos, prie kurių stovi sargybinis. Jums tik reikės užlipti didžiaisiais laiptais. Jis padarė, kai jam nurodė miestietis ir po kelių minučių atsidūrė didelėje žmonių pilnoje salėje, kur vienur kitur šnipždėjosi grupelė žmonių draugė su advokatais ilgomis mantijomis. Visuomet nejučiom suspaudžia širdį, matant šias juodai apsivilkusias figūras, kurios tyliai kuždasi prie teismo durų. Reta jų kalbose girdėsi pagailos ir užuojauto žodžius – Dažniausiai iš anksto nusmerkiami teisėmieji. Stebėtojui, kuris susimastęs eina pro šalį, šios grupės atrodė panašios į kažkokius tamsius avilius, kur dūzgė susibūrusios dvasios, spesdamos visokius pragaištingus žabangus. Erdvi salė apšviesta vienu vienos lempos, seniau buvo vyskupo rūmų primamasis, o dabar teismo laukiamasis. Didelės suveriamos durys šiuo momentu uždarytos, jis skyrė nuo didelio kambario, kuriame posėdžiavo prisiekusiųjų teismas. Buvo taip tamsu, jog jis nepabijojo kreiptis į pirmą pasitaikiusį advokatą. Pone, paklausys, koks bylos stovis? Byla baigta, atsakė advokatas. Baigta? Šis žodis buvo pakartotas tokiu tonu, jog advokatas susidomėjo. Atleiskite, ponė, jūs galbūt giminaitis? Ne, aš čia nieko nepažįstu. Ar nuteisi? Žinoma kitaip nebūti negalėjo, sunkiems darbams iki gyvos galvos. Vadinasi, asmens tapatybė buvo įrodyta, paklausė jis tokiu tyliu balsu, kad vos buvo galima girdėti. Kokia tapatybė, atsakė advokatas. Jokios tapatybės nereikėjo įrodinėti, byla buvo aiški. Toji moteris nužudė savo kūdikį, vaikžudystė buvo įrodyta, prisiekusieji atmetė kaltinimą iš anksto apgalvotų nužudimų ir ji nusmerkta iki gyvos galvos. Tai vadinasi moteris? Aiškus dalykas. Mergina limozen. O apie ką jūs kalbate? Aš taip savo, apie nieką. Bet jeigu viskas baigta, tai kodėlgi salė dar apšviesta? Eina kita byla, pradėta nagrinėti prieš porą valandų. Kokiagi byla? O šitai pat labai aiški. Kažkoks valkata, recidivistas katurgininkas, kuris kažką pavogė. Užmiršau, kuo jis vardu – jo povizą, tikrų tikriausių galvą žudžio. Vien tik už tokią fizionomiją aš jį nusiųščiau į katurgą. Pone, paklausė keleivis, ar galima kaip nors patekti į salę? Nemanyčiau, labai daug žmonių. Tiesa, dabar pertrauka, vienas kitas išėjo, tad kai prasidės posėdis, pamėginkite. Pro kur įeiti? Pro šitas didelės duris. Advokatas nuėjo, per keletą sekundžių keleivis pergyveno ko ne tuo pačiu metu beveik susiliejusius visus jausmus, kurie tik įmanomi žmogaus sielai. Abejingi šio pašalinio žmogaus žodžiai čia varstė jo širdį kaip lediniais adatus, čia degino kaip įkaitinta geležis. Sužinojęs, kad byla dar nebaigta, jis atsidoso. Tačiau nei pats nebūtų galėjęs pasakyti, ar tai buvo pasitenkinimo atodusis ar skausmo. Jis pasiklausė prie vieno burelio, ką žmonės šneka – Šis es esanti labai perkrauta, todėl pirmininkas tai pačiai dienai paskyręs dvi paprastas ir trumpas bylas. Pradėję vaikžudystę, o dabar nagrinėja katurgininko recidivisto grįžtančio arklio bylą. Tasai žmogus pavogęs keletą obolių, bet tai nesa visiškai įrodyta, o tikra tik tas, kad jis jau buvęs katurgoje tulone, tai labai sunkinanti aplinkybė. Beje, tasai žmogus jau apklausinėtas, taip padavė savo parodymus ir liudininkai, bet dar likusi gynėjo kalba ir baigiamoji prokuroro kalba. Byla nesibaigsianti anksčiau, kaip prieš vidurnaktį. Greičiausiai tą žmogų nuteisę. Prokurorų padėjėjas esas labai geras kaltintojas ir visuomet savo kaltinamąjį pričiumpas, tai samojengas žmogėnas. Jis net eilės rašas. Prie įėjimo į posėdžių salę stovėjo durininkas – Keleivis jį paklausė. Pasakykite, ponia, ar tuoj bus atidarytos durys? Jos iš viso nebus atidarytos, atsakė durininkas. Kaip? Nebus atidarytos prieš posėdžio pradžią? Juk dabar pertrauka. Posėdis tuoj vėl prasidės, atsakė durininkas. Bet durys nebus atidarytos. Kodėl? Todėl, kad salė pilna. Kaip? Argi nėra ne vienos vietos? Ne vienos vietos. Durys užrakintos. Niekas daugiau nebegali įeiti. Kiek patilėjęs tarnautojas pridūrė. Berots už pono pirmininko kreislo yra dar dvi ar trys vietos, tačiau ponas pirmininkas tenai leidžia tik oficialius asmenis. Tai taręs durininkas jam atsuko nugarą. Nuleidęs galvą, keleivis pasitraukė, perėjo laukiamąjį ir išlėto, lyg dvėjodamas ant kiekvienos pakopos, leidusi laiptai žemyn. Galimas daiktas, jis pats su savimi tarėsi. Žiauri kova – kuri vyko jos sieloje nuo vakar dienos, dar nebuvo pasibaigusi. Kiekvieną akimirką ji pereidavo į kokią nors naują fazę. Priejas laipto aikštelę, jis atsišliejo į tureiklus ir susinėrė krūtinės rankas. Umai atsisegė redingotą, įsitraukė iš kišenės piniginę, įsijėmė iš jos pieštuką, išplėšė vieną lapą ir žibinto šviesoje greitai parašė jame šiuo žodžius. Ponas Matlenas pajūrio Montreilio meras. Paskui greitų žingsnių vėl užlipo laiptais, prasiskverbė pro minę, prie jo tiesiai prie durininko, padavė jam raštelį ir įsakomų to nutarė. Įteikite ponui pirmininkui. Durininkas paėmė raštelį, permetė jėkimis ir nuėjo vykdyti pavedimo. Įėjimas privilegijuotiems – Pats to nežinodamas pajūrio Montreilio meras buvo savotiška garsenybė. Per septynerius metus garsas apie jo didžius darbus buvo paplitęs po visą žemutinį bulone, pagaliau peržengė nedidelio krašto ribas ir pasklido keliuose kaimininiuose departamentuose. Jis ne tik buvo daug pasitarnavęs svarbiausioje miestui, kuriame atgaivino juodojo stiklo pramonę, iš visų 140 pajūrio Montreilio apygardos bendruomenių nebuvo ne vienos, kuri neturėtų už ką nors jam būti dėkinga. Jis net mokėdavo iškėlus reiklui suteikti paramą ir kitų apygardų įmonėms bei prisidėti prie jų tarpimo. Šitaip į savo kreditu ir lėšomis padėjo Bulonis tiulio fabrikui, Frevano mechaniniai linų verpyklai, Bubero, prie Kanšo hidrauliniai gelumbių manufaktūrai. Visur su didelė pagarba buvo tariamas pono Madleno vardas. Arasas ir Duė pavydėjo laimingam pajūrio Montreilio miesteliui tokio mero. Duė karališkojo teismo narys, kuris pirmininkavo šiai prisiekusiųjų teismo sesijai Arase, kaip ir visi kiti, gerai žinojo šį vardą, taip giliai ir visuotinai gerbiama. Kai durininkas atsargiai pravėręs duris iš pasitarimų kambario į posėdžio salę, pasilenkė prie pirmininko krėslo ir įteikęs jam raštelį, kurio turinį jau žino skaitytojas, pridūrė – tasai ponas nori dalyvauti teismo posėdyje. Pirmininkas gyvai atsigrėžė, pagrėbė plunksną, greitai parašė keli žodžius to paties raštelio pačioje ir jį gražino durininkui sakydamas, įleiskite. Nelaimingasis žmogus, kurio istoriją mes pasakojame, tebestovėjo prie salės durų toje pat vietoje ir ta pat poza, kaip jį paliko durininkas. Lik pro miegus jis išgirdo kažkieno žodžius – Nuolankiai prašau poną teiktis eiti paskui mane. Tas pats durininkas, kuris prieš valandėlę jam buvo atsukęs nugarą, dabar nusilenkė kone iki žemės. Durininkas tuo pačiu metu jam gražino raštelį. Jis atskleidė jį ir kadangi stovėjo ties lempą, galėjo perskaityti. Prisiekusiųjų teismo pirmininkas reiškė ponui Madlenui savo pagarbą. Jis suglamžė rankoje raštelį, tarytum šiuose keliuose žodžiuose būtų pajutęs kažkokį keistą ir aitrų skonį jis nuėjo paskui durininką. Po kelių minučių jis stovėjo vienas niūriame, paneliais išmuštame kabinete, apšviestame dviejų žvakių pastatytų ant stalo, aptraukto žalia gelumbe. Jausise tebeskambėjo paskutiniai durininko žodžiai, kuriuos tasai ką tik buvo pasakęs jį palikdamas. Čia pasitarimų kambarys, ponė, jums reikia tik tai paspausti šitų durų varinę rankiną ir jūs atsidursite posėdžių salėje tiesiai už pirmininko krėslo. Šitie žodžiai pynėsi jo mintise su miglotų prisiminimu siaurų koridorių ir tamsių laiptų, kuriais jis ką tik kopė. Durininkas jį paliko vieną, atėjo lemiamoji valanda. Jis tengėsi susitelkti, bet tai jam nevyko. Kada itin reikia sumeksti visas minčių gijas su skausmingomis realaus gyvenimo smulkmenomis, tada tos gijos visų dažniausiai ir nutrūksta – Jis dabar buvo kaip tik toje vietoje, kur teisėjai tarėsi ir pasmerkė. Su kažkokiu ramiu apkvaitimu jis žiūrinėjo šį tylų ir draugę grėslų kambarį, kuriame buvo sulaužyta tie gyvenimų, kuriame netrukus turi nuskambėti ir jo vardas, ir į kurį dabar jį atvedė jo likimas. Jis žiūrėjo į sienas, žiūrėjo į save patį ir stebėjosi, kad tai kaip tik tasai kambarys ir kad jame – kaip tik jisai pats. Daugiau kaip parą jis nieko nebuvo valgęs, varginga kelionė jį labai sukratė, bet jis nejautė šito. Jam atrodė, kad jis iš viso nieko nejaučia. Jis priejo prie sienos, kur po stiklu juodose rėmuose kabojo senas Paryžiaus mero ir ministro Žano Nikolio Pašo laiškas, jo paties ranka rašytas ir pažymėtas be abejo klaidingai antrųjų metų birželio 9 dienos data – Su šiuo laišku Pašas atsiuntė vietos bendruomeniai sąrašą ministrų ir deputatų, esančių namų arešte. Pašarinis liudininkas, matydamas ir stebėdamas poną Madleną tuo momentu, be bejonės būtų pagalvojęs, kad šis laiškas jį nepaprastai domina, nes jis netitraukė nuo jo akių ir jį perskaitė du ar tris kartus. O jis skaitė nesamoningai, visiškai nesigilindamas į jo prasme. Jis galvojo apie Fantiną ir apie Kozetę. Vis dar paskendė savo mintise – Jis atsigrėžė ir jam į akis krito durys su varinė rankena, skiriančios jį nuo posėdžių salės. Jis beveik buvo užmiršęs tas duris. Jo žvelgsnis iš pradžių ramus, sustojo ties tą varinę rankeną, įsisirbė ją, paskui pasidarė nuogastengas bei įtemptas ir pamažu prisipildė siaubo. Jo plaukai sudrėko nuo prakaito, kuris stambiais lašais rėdėjo per smelkinius. Staigais padarė valingą pasipiktinimo gestą neprašoma gestą, kuris turėjo išreikšti ir tai puikiai išreiški. Po velnių. Bet kasgi gali mane priversti? Paskui jis greit apsisuko, pamatė duris, pro kurias buvo įėjęs, žengė prie jų, atsidarė ir išėjo. Jisai buvo jau nebe tame kambaryje, o už jo sienų koridoriuje, ilgame siaurame koridoriuje su pakopomis ir langučiais, su daugybė visokių kampų – Vienur kitur apšviestame žibintais, panašiais į naktinės lemputės prie ligonių lovos, koridoriuje, kuriuo buvo atėjęs. Atsiduso įsiklausė, jokio garso priešakyje, jokio garso užpakalyje, jis leidosi bėgti, lygas būtų vėjasis jį. Perbėgęs keletą koridoriaus vengių vėl įsiklausė, ta pati tyla, ta pati prieblanda aplinkui. Uždusęs virduliuodamas atsišlėjo į sieną – Mūras buvo šaltas, prakaitas ant jo kaktos taip pat šaltas kaip ledas, jis atsitiesė visas drebėdamas. Ir tuomet vienas stovėdamas tamsoje, krūpčiodamas nuo šalčio, o gal ir nuo ko kito, susimastė. Prieš tai buvo mąstęs visą naktį, buvo mąstęs visą dieną, ir dabar savyje girdėjo tik vieną balsą, kuris jam sakė, dėja. Šitai praslinko ketvirtys valandos. Pagaliau jis panarino galvą, sielvartingai atsiduso, nuleido rankas ir vėl grįžo atgal. Ėjo iš lėto, lyg kažko sunkiai slegimas. Atrodė, tarytum kažkas jį būtų pagavęs bebėgant ir dabar vestų atgal. Jis vėl ėjo į pasitarimų kamparį. Pirmas daiktas, kuris jam krito jakį, buvo durų užraktas. Šis užraktas, apskritas, poliruoto vario, spindėjo prieš jį nelyginant kokia grėsminga žvaigždė – Jie žiūrėjo jį, kaip avis, kad žiūri į akis tėgrui. Jis negalėjo nuo jo atitraukti žvelgsnio. Protarpiais jie žengdavo žingsnį ir prieidavo prie tų durų. Jei būtų įsiklausęs, būtų girdėjęs gretimoje salėje neaiškų murmesį gausmą, bet nesiklausė ir nieko negirdėjo. Staiga pats nesižinodamas kaip, jis atsidūrė prie durų, konvulsiškai pagrebė rankiną Durys atsidarė. Jis buvo posėdžių salėje. Vieta, kur susidaro įsitikinimai. Jis žengė žingsnį, mašinaliai uždarė duris ir sustojo dairydamasis aplinkui. Prieš jį buvo gana ir dvi silpnai apšviesta patalpa, kurioje tarpais keldavo triukšmas, tarpais įsiviešpataudavo visiška tyla. Čia minios akise buvo atliekamas baudžiamosios bylos ritualas – su visu jo skurdžiu ir niuriu iškilmingumu. Tame salės gale, kuris dabar atsirado, sėdėjo teisėjai apsitrynusiomis mantijomis ir kramtė įsiblaškę nagus ar stačiais naudė pusiau primerktomis akimis. Kitame gale apiplyšusių žmonių minia. Advokatai visokiomis pozomis, kareiviai rimtais ir užčiais veidais, sienos išmuštos senais dėmėtais paneliais – nešvarios lubos stalai uždengti saržą, kažkada žalia, o dabar geltona, pajuodusios nučipinėtos durys, prie vinių įkaltų į panelius, kenketai, kokie dega mažose kavinėse ir duoda daugiau dūmų negu šviesos, ant stalų lajiniai žvakės varinėse žvakėdėse, tamsus skurdu nyku. Ir viskas darė rūstų ir didingą įspūdį, čia buvo jaučiamas didus žmogiškas pradas, kuris vadinamas įstatymu, ir tas didus dieviškas pradas, kuris vadinamas teisingumu. Niekas šioje minioje netkreipė jį dėmesio. Visų žvilgsniai buvo sutelkti į vieną tašką, į medinį suolą, prišlietą prie nedidelių durelių sienoje, iš kairės nuo pirmininko. Tame suole apšviestame daugelio žvakių tarp dviejų žandarų sėdėjo žmogus. Tai ir buvo tasai žmogus. Jis jo neieškojo, Jis iš karto pamatė jį. Jo akis pačio savaime nukrypo į tą figūrą, lyg būtų iš anksto žinojusios, kur ji yra. Jis tarėsi, matą save patį, tik susenusi. Žinoma, tas veidas nebuvo tiksli jo veido kopija, tačiau laikysina ir bendra išvaizda turėjo labai daug panašumų. Pasišiaušė plaukai, neramus baigštų žvilgsnis palaidinį, lygiai tokia, kokiais vilkėjo tą dieną, kada įėjo į denį, pilnas nepykantos ir slėpdamas savo sieloje šlykštų lobį baisių kėslų, sukauptų per 19 metų gyvenimo katurgoje. Jį visą nukratė šiurpas ir jis tarė savo, Dieve mano, nejaugi aš vėl toks pasidarysiu. Iš pažiūros tam žmogui galėjo būti nemažiau kaip 60 metų. Atrodė jis kažkoks šiurkštus, apatiškas ir užguitas. Sugirgždėjus durims, čia pat buvusieji prasiskyrė, jį praleisdami, pirmininkas atsigrėžė ir prisiminęs, kad žmogus, kuris dabar jėjo, yra pajūrio Montreilio meras, jam lenktelėjo. Prokuroro padėjėjas, kuris su ponu Madlenu susitikdavo pajūrio Montreilyje, nes ten ne vieną kartą buvo nuvykęs tarnybos reikalais, jį pažino ir taip pat jam lenktelėjo. Jis tatai vos pastebėjo. Jis buvo nugrimzdęs į keistą haliucinaciją. Jisai žiūrėjo į ką kitą – teisėjai, sekretorių, žandarai, daugybė žiauriai smalsių veidų, visą tai jis buvo jau kartą matęs seniai prieš 27 metus. Jis vėl išvydo prieš save šias siaubingas pamėklės. Jos buvo čia, judėjo, egzistavo. Tai nebebuvo jo atminties pastanga, jo minties miražas. Ne, tai buvo tikri žandarai ir tikri teisėjai. Tikra minė, tikri žmonės su kūnu ir krauju įsipildė. Jis vėl matė aplinkui baisingą savo praeities šmėklas, jos vėl prisikėlė ir atgyjo su visa grėsminga realybės jėga. Visa tai atsivėrė prieš jokis. Jie apėmė siaubas, jis užsimerkė ir pačiose savo sielos gelmėse sušuko niekados. Tragiškas likimo žaismas audrino visas jo mintis ir beveik įvarė iš proto. Jis matė čia savo antrąjį aš, tą žmogų, kurį teisė, visi vadino Žanu Balžanu. Prieš jokis vyko neįtikimas reginys, likoks visų širpiausios jo gyvenimo valandos spektaklis, kuriame jo rolę vaidino jo paties fantomas. Viskas, viskas čia buvo, tas pats ritualas, tas pats nakties metas, beveik tie patys teisėjų, kareivių ir žiūrovų veidai, tik viršum pirmininko galvos dabar kabojo kryžius, kurio nebūdavo teismo senais laikais, kada jį nusmerkė. Tada jį teisint dievas nedalyvavo. Už jo buvo kėdė, jis beveik susmuko joje, pasibaisėjęs mintimi, kad jį kas gali pamatyti. Ant teisėjų stalo gulėjo visa krūva poperių ir jis atsisėdo už jos, kad salė neregėtų jo veido. Dabar jis galėjo matyti, pats būdamas nematomas. Pamažu jis atsipeikėjo, jam grįžo tikrovės nuovoka, jis nurimo tiek, kad jau galėjo klausytis. Prisiekusių jų posėdininkų tarpe buvo ir ponas Bamatambua. Jisai pasidairė žavero, bet jo nepamatė. Liudininkų suolą jam stojo sekretoriaus stalas. Be to, kaip jau minėjome, salė buvo labai menkai apšviesta. Tuo momentu, kada jis įėjo, kaltinamojo gynėjas baigė savo kalbą. Visų dėmesys buvo įtemptas iki aukščiausio laipsnio. Byla tęsėsi jau tris valandas – Jau tris valandas šiminė stebėjo, kaip baisaus panašumo į tiesą slegiamas, pamažu linko kažkoks žmogus, niekam nežinomas, kažkoks pasigailėtinas padaras, nepaprastai kvailas ar nepaprastai gudrus. Tai buvo, kaip mes žinome, valkata, žmonės jį sulaikė lauke, palie aptvertą sklypą, vadinamą Pierono sklypu, besinešantį šaką su nunokusiais obuliais, nulaužta nuo obels augusios tame sklype. Kas tasai žmogus? buvo atliktas tardymas, ką tik išklausinėjo liudininkus, jų parodymai vieningi, viskas išaiškinta, kaltinimas bylojo. Mūsų rankose ne tik vaisių vagis, marodierius, mūsų rankose banditas, buvęs katurgininkas, pasišalinęs iš jam paskirtos gyvenamusios vietos, pavojingiausias niekšas, piktadarys vardu Žanas Valžanas, kurio teisingumas jau seniai ieško, ir kuris prieš aštuonerius metus grįždamas iš Tulano sunkiųjų darbų kalėjimo įvykdė ginkluotą užpolimą vieškelyje apiplėždamas berniuką savo jarą vardu mažiulį žervė ir tuo padarydamas nusikalstamą darbą numatytą baudžiamojo kodekso 383 straipsnyje, už kurį mes savo rezervuojame teisę iškelti kaltinimą vėliau, kai teismo bus nustatyta asmens tapatybė. Dabar jis įvykdė naują vagystę, tai recidyvas – teiskite jį už naująjį nusikaltimą, vėliau jis bus teisimas už senąjį. Klausydamas iš šių kaltinimų, matydamas vieningus liudininkų parodymus, kaltinamasis atrodė visų pirma nustebęs. Mostais ir ženklais jis rodė, jog tai netiesa arba tylėjo žiūrėdamas į lubas. Jis kalbėjo sunkiai, atsakinėdamas painiojosi, bet visa jo esybė nuo galvos iki kojų buvo įkūnytas neigimas. Tarp šių mokytų vyrų Kovaus tvarkais reikiavusio aplinkui jis atrodė lyg idiotas, šioje žmonių grupėje, kurį jį laikė savo rankose, jis buvo svetimas. O tuo tarpu jam grėsė visų baisiausia teitis, kaltinimų teisingumas kiekvieną akimirką visą iškėjo ir visa šimine su didesniu nerimu, negu jis pats laukė sprendimo, kuris darys vis labiau nebejotinas ir turėjo jam užtraukti didžiausias kančias – Galima buvo numatyti ne tik katorgą, bet ir mirties bausmę, jeigu tapatybė bus nustatyta ir jeigu mažiulio žervė byla vėliau baigsis nuteisimu. Kas tasai žmogus? Kodėl jis toks apatiškas? Kas čia? Silpna protybė ar gudrybė? Ar jis per daug gerai supranta, ar nič nieko nesupranta? Tai buvo klausimai, kurie skyrė į dvi stovyklas publiką. Dėl jų atrodė, nebuvo vieningi ir posėdininkai – Ši byla buvo kažkuo bauginanti ir intriguojanti. Drama buvo ne tik tai niuri, ji buvo tamsi. Advokatas gynė visai neblogai, naudodamasis tą provincijos kalbą, kuri labai ilgai buvo laikoma teisminės gražblystės pavyzdžių ir kurią kitados kalbėjo visi advokatai tiek Paryžiuje, tiek ir Romorantene ar Mombrizone, tačiau kuri dabar tapo klasikinė ir vartojama tik tai oficialių teismo oratorių, nes jinai jiems dera savo didingų skambumu ir pompastiškumu. Kalba, kur vyras vadinamas sutuoktiniu, o žmona sutuoktine, Paryžius – meno ir civilizacijos centru, karalius – monarchu, monsinjoras vyskupas – šventuoju ganytoju, prokuroro padėjėjas, gražia kalbiu viešojo kaltinimo atstovu, ginamoji kalba – įspūdingai žodžiais, kuriuos mes ką tik atsidėję išklausime, Liudviko XIV amžius, didžiuoju amžiumi, teatras, Melpomenos šventovė, viešpataujančioji šeima, mūsų prakilniausia dinastija, koncertas, muziko švente, karinis departamento viršininkas šauniuoju kariu, kuris, seminarijos klierikai, mūsų romeisiais levitais – klaidus primetamus laikraščiams šmeištu, kurį savo nuodais persunkė tų spaudos organų skeltis ir taip toliau ir taip toliau. Taigi advokatas pirmiausia palėtė obolių vagystės klausimą dalyką nelabai tinkamą aukštam stiliui. Tačiau juk ir patsai Beninis Bosvėjai kartą laidotuvių kalbos įkarštyje buvo priverstas padaryti aliuziją į kažkokią vištą ir iš tos padėties rado garbingą išeitį. Advokatas konstatavo, kad obolių vagystė nėra faktiškai įrodyta – niekas nematęs jo kliento, kurį jis, kaip gynėjas, atkakliai vadino šantmatie, lipant per tvorą ir laužiant šaką. Jį suėmė laikantį rankoje tą šaką, kurią advokatas mėliau vadino šakele, bet jis sakosi ją radęs ant žemės ir pakėlęs. Ar yra bent vienas priešingas įrodymas? Žinoma, kažkoks marudėrius buvo įsibrovęs per tvorą, nulaužė šaką ir ją pavogęs, o paskui įsigantęs ir ją numetęs. Žinoma, vagies būta. Tačiau kasgi rodo, kad tas vagis esas kaip tik šanmatijai. Vienu vienas dalykas – toje aplinkybė, kad jis buvęs katurgininkas. Advokatas neneigė, kad dėja šią aplinkybę lik ir patvirtina gan svarūs argumentai. Kaltinamasis kažkada gyvenęs faverolyje, kaltinamasis ten vertėsis medžių karpimu, Šanmatyje vardas galėjęs kelti Žano Matyje, visą tai esą tikra. Pagaliau keturi liudininkai nesviruodami kategoriškai pripažįsta, kad Šanmatijas es katurgininkas Žanas Valžanas. Tiems jų tvirtinimams, tiems parodymams jis advokatas galys prieš pastatyti vien tik savo kliento neįgimą, suinteresuoto asmens neįgimą. Bet jeigu ir sutiktume, jog jis tikrai katurgininkas Žanas Valžanas, tai ar tas jau įroda, kad jis tuos obulius pavogęs? tai daugiau daugiausia tik prielaida, o ne įrodymas. Tiesa, kaltinamasis ir gynėjas nuoširdžiai turi šitai pripažinti, pasirinkęs blogą gynimosi sistemą. Jis atkakliai neigęs viską, vagystė ir tai, kad jis buvęs kalinys. Prisipažindamas dėl pastrojo dalyko, jis be bejonės būtų protingiau pasielgęs ir būtų nusipelnęs teisėjo atlaidumo. Advokatas jam šitą ir pataręs – Tačiau kaltinamasis griežtai atsisakęs, matyti vėldamasis, kad nieko neprisipažindamas viską nuslėpsęs. Jis negerai pasielgęs. Bet ar nereikėtų atsižvelgti į to žmogaus skurdų įsilavinimą? Tasai žmogus aiškiai buka protis. Ilgi sunkus metai kalėjime, ilgi vargo metai, iš jo išėjus, visą tai jį padarė laukienį ir taip toliau, ir taip toliau. Jis blogai pat save ginas, bet ar tai pagrindas jam pasmerkti? O dėl mažiulio žervė, tai advokatas šio įvykio nesvarstas, nes tatai neįeina į bylą.